Dost Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretleri. Dost Hz. Muhammed Mustafa. Dost Kur'an. Dost muttakiler. Dost muhsinler. Bunlar senin dostların. Seni Allah'a çağıranlar. Seni Allah'a götürenler senin dostun.